Ve geldik meselenin inceldiği noktaya. Yehdi men yeşâ'u. Dilediğine hidayet verir. Ve ya'simu ve yu'afi fadlan. Dilediğine hidayet verir. Dilediğini korur, muhafaza eder. Dilediğine afiyet verir, esenlik verir. Bu onun fazlı keremidir. Ve yudillu men yaşa dilediğini de saptırır. Ve yahdulu ve yepteli yardımsız bırakır, rahmetten mahrum bırakır. Küfre, belaya, musibete iptila eder. Adlen bu da onun adaletidir. Yani hidayete sevk ettiği hiç kimse demesin ki ben bunu hak ettim, bileğimin hakkıyla aldım.'' ya da dalalete sevk ettiği hiç kimse demesin ki Allah bana zulmetti. Hayır. Hidayet verdiği fazlu ihsanıdır, keremidir. Dalalete sevk ettiği de o kulun sevk ettiği kimsenin, dalalete düşürdüğü kimsenin hak ettiği bir şeydir. O ona adaletiyle muamelesinin neticesidir. Beriki de, hidayet de, afiyet de, esenlik de Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremidir. Burada insanın Cenab-ı Hakk'ın kudreti dilemesi karşısında insanın kudretinin tercihlerinin adeta küçülüp yok olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu ifade bu anlama geliyor. Cenab-ı Hak hidayet verdiklerine tamamen kendi lütfu kereme olarak hidayet veriyor. Hidayeti de dilediğine veriyor ayrıca. Ve dilediğini de saptırıyor. Bunların biri onun fazlı keremi, kulun hak etmesi değil, kulun başarısı değil, kulun e, bu noktada kendine bir pay çıkarması son derece abes. Saptırdıkları da var, dilediklerini de saptırıyor. O saptırması da tamamen adaletin, adaleti mutlakanın, adaleti ilahiyenin bir tecellisi, bir tahakkuku oluyor. Hidayet ve dalaletin insanın elinde olduğunu ifade eden pek çok Kur'an ayeti var. Ve kaderiye ve mutezile ve bugün onların ardılları olarak aramızda dolaşan birçok insan bu ayeti kerimeleri e, öne çıkartarak diyorlar ki hidayet de dalalet de kulun tamamen kendi fiilleridir. Cenab-ı Hak bu noktada herhangi bir müdahalede bulunmaz. Hidayeti de dalaleti de dileyene verir. Dilediğine değil, dileyene verir. Kim hidayet isterse Allah ona hidayet verir. Kim de dalalet isterse Allah ona da dalalet verir. Dolayısıyla Allah'ın insanları hidayete, dalalete sevk etmesi, bunu da dilediği kimselere dilediği biçimde yapması diye bir şey söz konusu değildir derler. Ve bir takım ayetleri gündeme getirirler. Onları bir görelim şimdi. Yunus suresinin 108. ayeti. Kul ya eyyühen nasu kad caekumul hakku min rabbikum. De ki ey insanlar Rabbinizden size bir hak geldi. Femen ihteda fe innema yehtedi li nefsih. Kim hidayete gelirse kendi nefsi için hidayete gelmiş olur. Ve men dalle kim de saparsa dalalete giderse yadillu aleyha kendi aleyhine olarak dalalete sapmış olur. Ve ma ene aleykum bi vekil. Ben sizin üzerinize bir vekil değilim. Evet Allah Teala insanlara hidayeti, dalaleti gösterdi. Artık kim hidayete giderse kendi lehine, kendi menfaatine bir iş yapmış olur. Kim de dalaleti tercih ederse o da kendi aleyhine bir tercihte bulunmuş olur. İsra suresinin 15. ayeti Men ihteda fe innema yehtedi li nefsih. Kim hidayete gelirse kendisi için gelmiştir. Ve man dalle fe innema yedullu aleyha. Kim de dalalete giderse, onu tercih ederse kendi aleyhine olarak tercih etmiştir. Ve la teziru vaziretun vizra uhra. Hiçbir e, yük taşıyan bir başkasının yükünü taşımaz. Yani kimse kimsenin günahını üstlenmez. Ve ma kunna muazzibina hatta neb'ase rasula biz peygamber gönderene kadar hiçbir kimseye, hiçbir kavme azap edici değiliz. Zümer suresinin 41. ayeti İnna enzelna aleykel kitabe Biz şüphesiz ki bu kitabı sana indirdik, inzal ettik. Linnâsi bil hakki insanlar için hak üzere Femenihte de dolayısıyla kim hidayeti bulursa feli nefsi kendisi için kendi menfaatine olarak hidayeti bulur, hidayete gider. Ve men dalle kim de dalaleti tercih ederse fe inneme yedillu aleyha o da kendi nefsi aleyhine olmak üzere sapmış olur. Ve ma ente aleyhim bir vekil sen onların üzerine vekil değilsin. bu çerçevede, bu ayetlerin çizdiği çerçeve içerisinde e, şu aşağıda okuyacağım ayetleri de hidayet ve dalalet fiillerinin faili insan olacak şekilde e, anlamlandırırlar. Vallahu yehdi men yeşâ'u ilâ sıratın müstakim. Allah dileyeni sırat-ı müstakime hidayet eder. Velakinne Allah yehdi men yeşâ. Fakat Allah dileyene hidayet verir. ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Kullarından bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dileyeni buna sevk eder. يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Dileyeni saptırır, dileyeni de hidayete e, sevk eder. Şimdi bu grup ayetler e, tamamen hidayet ve dalalet tercihini insana bırakıyor. Öyle bir manzara var. Ama ikinci bir grup ayet daha var ki bunlar da tam aksi istikamette, tam aksi muhtevada hidayeti de dalaleti de Cenab-ı Allah'a atfediyor. Rahat suresinin 13. ayeti Yusebbihur ra'du bihamdihi. Gök gürlemesi onu hamdiyle tesbih eder. Vel melaiketu min khifetihi. Melekler de onun korkusuyla onu hamd ederler. Onu tesbih ederler. Ve yursilu sava'ika o yıldırımlar gönderir de feyusibu biha men yeşâ'u. O yıldırımı dileyene değil dilediğine isabet ettirir. Burada dileyene isabet ettirir anlamı veremiyoruz. Çünkü kimse yıldırım yıldırım çarpsın istemez kendisine değil mi? Yani fiilin men yaşa fiilinin e, faili kimdir, merci kimdir onu göstermesi bakımından bu ayetler önemli. Ve yursilu sevâ'de fe yusibu biha men yaşa yıldırımlar gönderir de o yıldırımlarla dilediği kimselere o yıldırımı isabet ettirir. Araf suresinin 155. ayeti. Vaktara Musa kavmehu 70 raculen limiqatina. Musa Tur Sina'da e, Cenab-ı Hakk'ın emri üzerine Tevrat-ı Şerif'i almak üzere İsrail oğullarından 70 kişiyi tercih ederek onlarla beraber Tur Sina'ya çıkıyor. Bu ayet-i kerime onu ifade ediyor. Musa kavminden 70 kişiyle belirlediğimiz 70 kişi seçti belirlediğimiz yere e, gelmek üzere. Felemma ahadethumur recfetu o sarsıntı onları yakalayınca kâle rabbi lev şi'te ehlektehum min kablu dedi ki ey Rabbim sen dileseydin bunları daha evvel helak ederdin. Ve iyyâye etuhlikuna onları ve beni helak ederdin. Etuhlikuna bima faale sufaha'u minna. Şimdi aramızdaki beyinsizler sebebiyle bizi helak eder misin? İn hiye illa fitnetuke tudillu biha men teşâ'u ve tehdi men teşâ. Bu ancak senin bir imtihanındır. Sen o imtihanla dilediğini saptırırsın ve dilediğine hidayet verirsin. Men yeşa değil bakın tudillu biha men teşâ'u ve tehdi men teşa. Dilediğine, sen dilediğine dalalet verirsin, dilediğine hidayet verirsin. Ente veliyyuna fagfir lana varhamna ve ente hayrul gafirin. Sen bizim velimizsin, bizi bağışla, e, bize merhamet et, sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Şura suresinin 52. ayeti ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina aynı şekilde biz sana emrimizden bir ruh vahyettik. Ma kunte tedri mel kitabu velel iman sen daha evvel kitap nedir iman nedir bilmezdin. Velakin cealnahu nuren ancak biz onu bir nur kıldık ki nehdi bişi bihi men neşâ'u min ibadina o nurla biz kullarımızdan dilediğimiz kimselere hidayet verir. Nehdi bihi men neşâ'u min ibadina. Ayet-i kerimenin devamı da ilginç. Ve inneke letehdi ila sıratın müstakim. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hitabendir. Sen insanları sırat-ı müstakim üzere hidayet edersin. Buradaki hidayet etmekten maksat sırat-ı müstakimi gösterirsin. Yoksa Efendimizin dilediği kimselere hidayet edemeyeceği ileride başka bir ayette gene gelecek. Ali İmran 26 Kulillahumme malikul malikel mulki tu'til mulke men teşâ'u de ki ey Allah'ım ey mülkün sahibi tu'til mulke men teşâ'u mülkü dilediğine verirsin. Ve tunzi'ul mulke mimmen teşâ'u dilediğinden de çeker alırsın. Ve tu'izzu men teşâ'u dilediğini izzetli kılarsın, aziz kılarsın. Ve tudillu men teşâ'u dilediğini zelil edersin. Biyedikel hayr, hayır senin elindedir. İnneke ala kulli şeyin kadir ayeti kerimenin sonun bu vurgu da önemli. sen her şeye kadirsin Cenab-ı Hakk'ın kudretini sınırlayan herhangi bir şey yok ayeti kerimenin ifadesi mutlak dolayısıyla hidayet vermeye de kadirsin dalalete sevk etmeye de kadirsin kimse buna bir sınır çizemez En'am 39 وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ Ayetlerimizi tekzip edenler, yalanlayanlar karanlıklar içerisindeki bir takım sağır ve dilsizlerdir. Men yeşe illahu Allah kimi dilerse yudlilhu dalalete sevk eder. Men yeşe illahu bakın. Fiilin faili Cenab-ı Hak. Men yeşe illahu yudlilhu. Allah kimi dilerse onu dalalete sevk eder. Ve men yeşe kimi de dilerse yec'alhu ala sıratın müstakim. Onu sırat-ı müstakim üzere kılar. Orada sabit tutar. Orada bulunmasını e, sağlar. En'am 39 En'am 111 وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Eğer biz onlar üzerine melekleri indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı, ve haşerna aleyhim kulle şeyin kubula ve biz onları her şeyi karşılarında onların karşılarında toplasaydık. Ma kanu li yu'minu iman edecek değillerdi. illa en yaşa Allah. Allah dilemedikçe. Yani o kadar delilleri toplasaydık iman etmeleri için her türlü sebebi, her türlü delili onların karşısına koysaydık iman etmezlerdi. Ancak Allah iman etmelerini dilediyse iman ederler. Yoksa etmezler. Ayet-i Kerime'nin ifadesi o kadar açık ki yani tevil etseniz tevile gelecek bir tarafı yok. Sonu da enteresan ayeti kerimenin. وَلَكِنَّ اَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ Fakat onların çoğu cahiller, bilmiyorlar. Bu hakikati bilmiyorlar. Rum 29. Bunu böyle biraz detaylı olarak gidiyorum ki bu mesele epey bir kurcalandı günümüzde biliyorsunuz. Burada da söz konusu ettik daha önce. Ee, bir kısım ayetleri dikkate sunarak öbürlerini gizlemek suretiyle hakikata ulaşılmaz. Burada hakikat neyse onu ortaya koymamız lazım. Belki bu kadar ayet yeter hocam tamam neyse neticeye gelelim diyenleriniz olabilir. Ama meselenin e, ciddiyetini ortaya koymuş olmak bakımından biraz sabrınızı e, rica edeceğim. Rum suresinin 29. ayeti Belittebe'allezine zalemu ehvaehum bi gayri ilmin Fakat zulmedenler bilgisizce kendi hevalarına tabi oldular. Femen yehdi men adallallah Allah'ın dalalete sürüklediği kimseye kim hidayet verebilir? Ve ma lehum min nasirin ve onlar için herhangi bir yardımcı da yoktur. Bakın şimdi En'am suresinin 125. ayeti meseleye nokta e, koyma e, anlamında son şeyi veriyor bize adeta. Femen yuridillahu en yehdiyehu Allah Teala bir kimsenin hidayete gelmesini e, murad ettiğinde yeşrah sadrahu lil İslam onun göğsünü İslam'a açar. Allah bir kimseye hidayet vermek istediğinde onun göğsünü İslam'a açar. Ve men yurid en yudillahu kimi de dalalete sevk etmek isterse yec'al sadrahu dayyikan haracan onun göğsünü daptaracık e, sıkışık bir vaziyette kılar. Şimdi buradan şöyle bir netice çıkmıyor mu? Müslüman olan kimseler Cenab-ı Hakk'ın göğüslerini İslam'a açmasıyla Müslüman oldular. Küfür içinde kalanlar da Cenab-ı Hak göğüslerini daralttığı için, hakikati göremez halde büzdüğü için e, küfre saplandılar. Burada o zaman anahtar bir e, soru gündeme geliyor. Allah Teala bir kısım insanlara hidayet veriyor, dilediği kimselere hidayet veriyor, dilediği kimseleri dalalete sevk ediyor. Peki bunun bir ölçüsü var mı? Bunun bir ilkesi var mı? Şimdi bununla ilgili üçüncü bir grup ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Meseleyi netleştirebilmek için onları da görmemiz lazım. Hani Allah Teala hidayet vermek istediği kimselerin göğsünü İslam'a açar. Dalalete sevk etmek istediği kimselerin göğsünü sıkar. Sanki semaya yükseliyormuş gibi. Ee, hani yukarı çıktıkça oksijen azalır ya insan nefes almakta zorlanır. Orada da bir e, böyle bir çarpıcı benzetme var. Evet bunlar kimler? Cenab-ı Hak kimlere hidayet verir? Maide suresinin 15. ayeti Ya ehlel kitabi kad ca'akum rasuluna yubeyyinu lekum ketiren mimma kuntum tukfune minel kitab. Ey ehli kitap Size Resulümüz geldi, kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu size açıklıyor. Ve ya'fu an kethir birçok şeyden de vazgeçiyor. Birçok şeyi de affediyor, yüzünüze vurmuyor. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ nurun Allah'tan size bir nur geldi ve kitabın mubin ve apaçık bir kitap geldi. Yehdi bihillahu men ittaba'a rıdvanahu. Allah o nurla, o kitapla rıdvanına, rızasına ittiba edenleri hidayete sevk eder. Sübüle selami, selamet yollarını arayan kimseler, ona tabi olan kimseler. Ve yuhricuhum minez zulümati ilen nur, onları karanlıklardan nura çıkarır. bir iznihi izniyle ve yehdihim ila sıratı müstakim ve onları sıratı müstakime hidayet eder. Demek ki kulda Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşmak ve selamet yollarını bulmak diye bir gayret olacak. Kimde böyle bir gayret varsa Cenab-ı Hak ona hidayeti nasip ediyor. Buradan elde ettiğimiz bir netice bu. Yani ee, bu tabi mutlak böyle değil. Sadece Cenab-ı Hakk'ın hidayet verdiği kimselerin bir kısmında gördüğümüz bir özellik. Onlar hidayete, selamet yollarına, Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşmaya cehd edecekler böyle bir amaçları olacak ki Cenab-ı Hak da onları hidayete ve sırat-ı müstakime sevk etsin. Yunus suresinin 9. ayeti İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti yehdîhim rabbuhum bi imanihim. İman edip de salih amel işleyenleri Rableri imanlarıyla hidayete erdirir. Buradan bir şey anlıyoruz ki hidayet dediğimiz şey de ve bunun mukabili dalalet dediğimiz şey de yeknesak bir şey değil. Katman katman şeyler. Yani kul hidayete doğru bir adım attığında Cenab-ı Hak onun önünü açıyor. İman dairesi içine girip de hidayetin merkezine doğru, Cenab-ı Hakk'ın rızasına doğru bir irade ortaya koyan kullara da Cenab-ı Hak daha yüksek bir hidayet nasip ediyor ki biliyorsunuz o kalbin mertebeleri, nefsin mertebeleri, cennetin mertebeleri bütün bunlar basamak basamak, aşama aşama burada da hidayetin böyle bir aşamalı anlatımını görüyoruz. Kimleri peki dalalete sevk eder? Nisa 137 İnnellezine amenu iman edenler sümme keferu sonra küfre düşenler sümme amenu sümme keferu sonra tekrar iman edip tekrar küfre düşenler sümme zdadu kufren ve sonra en son küfre döndükten sonra burada ziyadeleşenler, burada ileri gidenler, küfürde ısrar edip derinleşenler. Lem yekunillahu liyagfire lehum Allah onları bağışlayacak değildir. Ve la liyehdiyehum sebilen ve Allah onları doğru yola da hidayet edecek değildir. Burada da kulun kendisinden kaynaklanan bir küfürde ısrar ve inat var. İman etti küfre döndü. İman etti küfre döndü sonra orada karar kıldı ve orada ilerlemeye başladı. Mesafe almaya başladı. Artık onun için hidayet yolu kapandı. Cenab-ı Hak bir sivrisineği ve daha ötesini misal vermekten çekinmez. Kafirler derler ki Allah bununla neyi murad etti? Bu misalla neyi murad etti? Yudillu bihi ketiren bununla pek çoklarını dalalete sevk ediyor ve yehdi bihi ketira çoklarına da hidayet veriyor. Ve ma yudillu bihi illel fasikin. Cenab-ı Hak bununla ancak fasıkları saptırır. Dolayısıyla sapmayı hak etmiş olanlar o en baştaki ayet şeyi hatırlayın e, akaid metnimizdeki e, kimi dalalete sevk ederse onu da adaleti ile sevk etmiştir. İşte burada o ortaya çıkıyor. Bir kimse fıska düştüğü zaman buradaki fısk e, belki Kur'an-ı Kerim'in en cami kavramlarından birisi fıskı fücur dediğimiz günahkarlığı da ihtiva ediyor, küfrü de ihtiva ediyor, nifakı da ihtiva ediyor. Geniş bir kavram. Dolayısıyla bu fısk e, alanına adım atmış olan insanları Cenab-ı Hak saptırıyor. Ayet-i kerimeler çok zannediyorum mesele netleşti. Peki sonuç nedir hocam? Sonuç şudur. Akait metninde imamlarımızın böyle kısa cümlelerle dikkatimize sunduğu şey ne kadar devaran edersek edelim, ne kadar cevelan edersek edelim, dönüp dolaşıp geleceğimiz yer o iki cümledir. Allah Teala kime hidayet veriyorsa ona fazlı keremi neticesi hidayet veriyor. Peki öbürlerine niye hidayet vermiyor? bu soru yanlış bir soru. Çünkü Cenab-ı Hak hidayete doğru adım atma iradesini gösteren, hakikati arama iradesini gösteren ve bu yolda samimi olarak cehdeden hiç kimseyi hidayetten mahrum etmiyor. Ama niyeti bozuk, istikameti bozuk, e, arızalı bir istikamet tutturmuş giden insanları da hidayete sevk etmiyor. Bu da onun adaletinin gereği. Dolayısıyla bir kimse şöyle diyemez. Cenab-ı Hak istese bunların hepsine hidayet verse ne olurdu? Böyle bir muradı yok ki Cenab-ı Hakk'ın. Zaten ayeti kerime açıkça bize ifade ediyor. Allah istese insanları tek bir ümmet kılardı. İstese herkese hidayetini verirdi. Ama böyle bir muradı yok. Kulda bir hareket olacak, bir şey olacak. Cenab-ı Hak bazen o hareket, o bir şey olmadan da bir kula hidayet verebilir mi? Amenna ve saddakna. Verebilir. Bu onun lütfu keremidir. Kimse diyemez ki niye öbürüne vermedi de berikine verdi. Mülk kimin? Onun. Hidayet onun elinde. Dalalet onun elinde. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hakkında kendi ölçülerimizi, kendi <coughs> değerlendirme tarzlarımızı e, esas alarak cümle kurmayalım, hüküm cümleleri kurmayalım.